บุ๊กทูสิบสองโดซีเครื่องดื่มเบบิดัสดิฉันดื่มชาค่ะ เอวเบบุชา ดิฉันดื่มกาแฟค่ะ เอว bebo café ดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะ eu bebo água mineral คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะ Você bebe chá com limão? คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะ Você bebe café com açúcar? คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะ Você bebe água com gelo? มีงานเลี้ยงที่นี่ Aqui há uma festa. คนกำลังดื่มแชมเปญ As pessoas bebem espumante. คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ as pessoas bebem vinho e cerveja คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะ você bebe álcool คุณดื่มวิสกี้ไหมคะ você bebe whisky คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมคะ você bebe Coca-Cola com rum ดิฉันไม่ชอบแชมเปญ eu não gosto de espumante ดิฉันไม่ชอบไวน์ eu não gosto de vinho ดิฉันไม่ชอบเบียร์ eu não gosto de cerveja เด็กอ่อนชอบดื่มนม o bebê gosta de leite เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล a criança gosta de chocolate e suco de maçã ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุต a mulher gosta de suco de laranja e de suco de toranja